zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestia nik itxu mandoka. E, e, zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestia nik itxu mandoka. Tsumandokan astehuntan eh, ikusiko dugu omen eh, Uska guemintzaziak eta etruskoenak naka handia baziela bestalde Charles Bidegen zitzez saioan susker edo muskera zitzeginen eh, deiku Jose Antonio Azpiazuk eh, lioa aena eh, ipaldia eginen daikua ikuane emazten esku bat zen ekonomiaz eta Josu Martinezek bafetik ihes sari onaindia eta bitiene ihes aldiaen segida kontatuko deiku ahatze gabe lauren zaikula kanto komendioen egitea. hasgitin. Uska eta Euskaldunen heruetaz mila hipotesia agertu dia. Batek, indio-europeara ginela, kaukasiako populiekin askazgua baguniala edoe, Platon filosofo greziarrak haipu egintzian Atlantida mitikoaren kontinente dezagertutako arrastrua ginela. Jorge Alonso etno hizkuntzalaiak behaldetik dio, Uskak etrusken mintzaziaekin egite handia badiala. Etruskoak burdun garaia deitzen den aroan bizizien. Italia iparalde eta erditsu hortan oaiko toskanan. Jentarte zabal eta indartsu bat izanik, gure garaia beno mente bat lehen erromataren menpe joizien eta haietan hurtu. Jorge Alonsok beheranen bermatzeko bi hizkuntza hoien histegia parekatzen du, hala nula dio, A hizkiaz hasten dien izen andana badela berak dienak. Ama, hari, arras, hasi, hain, han, apal, asko, ate, ale, arno, berhitza, bergaizen izentatzeko. Hizkuntzalaiak lotua xuxenak ikusi badutu, nabardua sumait eta ze hitz egiten du. Adibidez, apesa, guk apes, eta etruskoek apaz, balea edo arana, guk aran, etruskoek aren, guk ahul, etruskoek aule, kabalia, guk aber, hek aper, ahul eta aule, arbasoak, guk asaba, hek asaba. Jorge Alonsoen eranak huntzat harbagintza, izan dien populu iberiko, etrusko, kretiar, sumeriar, kaukasiar eta euskaldunak Afrikai iparetik jindia nahiaka gure garaia beno 6 mila urte lehenago, eta denek ber uturia gynuke. Ordian, nur eta nunko zien diala hoita mila urte istuitze eta beste euskal herriko leize siluetan bizizien gentiak. Galtua pausa haleite. Dena dela, jentetze hoi Afrika iparetik jin bat diala aspaldi argi batzen da, egun hantik jiten zaikun migrazioa ez dela ez ohizko errealitate bat. Gentia jente izan denetik etengabeko hatunaketan ebili dela be egun oztakuaren hobetzeko asmuz. Uska dela eta aldiz, agian importantena ez da jakitia nuntik eta nula gue ahu eta heltu den, zer izan ote den be igana, baizik eta zer den be gaurkua eta zer datekin be egeua. Sherlash bidagain he says he says he says he says It says it Sherlash bidagain ko chez du danétique ou la bai Oian trotro dira, baina tipio. <laughs> baina errespetua sartzen du Eh? Huai, e, eh, berua hasten delait, eh, hemen berriare, eh, lagunen edo, bernetaldian ere, noiztenka, arexen dira alde batetik ehlui edo ahlui, ez da inola ditzen duten, ehlui, da alako alimane tipi bat, e, belz eta hori, Salamandra. Salamandra erreten baitute erderaz, erluiziek, erlui behiria erreten zioten norbaite hola so egiten zela asto txoa batekin. Oh. Eta arrubioa bestalian, bai. eta hori, arrubia, erlui, berdina. Erlui begia badu kerana? Bai, siberuan, bai. Oh, ah, eh? Bai. E, hola eruten dena, hori, ez bat ere, <laughs> ekspresiboa, hmm. erlui begia. Eta, dut ez dugu Eta bada beste bat, berde-berde dena, eta horreroten da, eta ez da urbiltzen sobera diendea. Eta bit... Handia duk? Handia, berde berda. Eta berde entzuzen, musker erretzen dugu. Horren, badakigu, nik berde erreten du kolorea, eta musker dela edo berde den fruta bat, izaiten alagorri, edo berde, fresko, diendea ere muskera, afen, e, eh, nola erren behar da, akitia ez dena hono. Eh eta bana musker bereziki, salbu beruan, eskolerri guzian deitzen da musker, musker animale tipi hori. Zoeten uste, susker. Horean, mm. zer ertatzen da, anitzetan ahasten da erdararen datik, musker eta jo bandila deitzen dut, surandila, eta hori da hemen nunai paretetan ohmetan ibiltzen den tipioa, eta eh, aurrean eta bustanetik hartzen da, galtzen du eta berriz pusatzen zaio. Bai, bai, bai, Aldiz bestiari, e, eh, <laughs> neho ez da sobera urbiltzen. Hedik bai. onako dragoi itxuatik. Hori, hori, ez da iruan ez barran, baina dragoi bat. Eta batzutan iten du berroi eta mar Hore, erditzen da. Eta, ze eh, erdalat, zer nahi zela badu, eh, influenzia badu, eman ezan, eh, ez deitzen dute lagartijo, lagartija. Bon, bez diferentzi tipia, bien artean. Eta frantzesez, bat, le lezartukur, suman dila, lezartri de murai, da, eta lezart ver. Biak lezart, baina eh, hasten da. Mm -hmm. Le lezartri, bi animale dira, hasten da. Eta orduan, susker, musker hori, Eh, Ni entzun ditut gauzak, uh, eman ezan, eh, batuak liburuan atxarrak aipatzen du. Uste dut, ikusi behar da, erdaraz ez konprenitu komprenitu, itzutzaileak, eta lezar, lezar eman duela. Lezar. Eta horien, erreten zuten lehen, lotzen balin bazaio, edo, hausetitzen balin badu, ez duela lasatzen. Eta lasatz, lasaztekotan, entzun behar zirela, zazpi erritako eskila, Oren zer nako, ez dakit, hori da pixka bat... Eh, Isteioa. Uh, eh, eh. Erluiak ere badu, eh? Ni zauzen ditut uh, zaharrak, hua ikusten baute, ez dute lehertzen ere, hola, erzen dute taula tipi bat, eta taularen azpitik, ustez eta pozoina badula. Zer ekoi, erluia zer dekoi? Erluia, arrubioa, salamandra. Ah, bai, bai, bai, bai. Ez dute hola lehertzen, eh? Ni, ez da razonin, lehertzeko, lehertzen zuten, eta taula edo zerbait ez, ez erriz, zanduaren azpian, ez zuzenti, behomen ba, zuela zerbait. Zer, erriten zen, suaren gainean ibitzen zela eta bazola. Animali batzuet zen dako biltzen dute herra eta... Ah, eta beldurra. Eta beldurra. Eta unet ere bai. Orduan, irriarturutik, aipatzen du, eman ezan, ezpeletako mm, David, David bizitri zauna da, apesa zen, bera naturalista atlan egin zuen anitz pandaz, ah, sinan. Bai. Hortako, ez beretako diendea joiten da, arat, noiztenki, eta ondi itorria haute eta dena, eta eh, nahi zen jonen pandaren ikustera hiekin. Piper Eta jodan, ere turutik egitik ere denu, David horrek eta ahitzen zituela ikusten zuen uh, zer basa ize eta muskera eta biltzen zuela. Eta bestiak ez zirgar urbiltzen. Beaz, erraiten da, hausitzen eh, e, dola, eta jo, nunbait bizkaian, hori enetako <laughs> handiara, erreten dautate, kantuz ari dela. <laughs> Horduan, badakit, taitin bada alako zertipi bat, entzuten da kantuz, eh? naiz zorritzen nola ditzen duten. Paretetan goiti eta ibiltzen da beretan eta. Baina <laughs> muskerak kantatzen dula, Eta jo, lotura egiten dute ere, suertera ekin, siartxarekin, erreten dute norbaitek aferetan eta dena untsa egiten ditula, a, musterra dauka horret pulsikoan, borte du muster bat eta sakelan honet. Ez datitzen xantza izaitia. Mm Eta dio aldiz, leku batzutan, larrainean eta entzondu du musterra dizonaren laguna dela, ez dela etxaia. Eta bereziki, bera den tokian markatzen duela xure terri dela, zurea badela induruan eta kaso egiteko. Hat seinalatzen duela xurea. Hartako dela lagin. Eh? Bai, hortako. Eta laganean, bortiri zaharrak errantzautan, xurea lahardeka, xustera benedika. Beaz, xurea errapatzen bali madu pelatzen dut, larrutzen dut, eta liz xustera benedikatu behar dut. Horten, zendako diren, olako sineste eta editate, urguntik etorzen dira, baina nire horiek lotzen ditut dure muste jarrekin. Eta agian oai, ikusiko duzuelaik, eh, hortaz pentsatuko duzuelaik. Gio, ze bat, e, e suia ipatu behituk, Ai. suia ekin lotua hoiekoek. Sibiguan, eh, sugandila, ba, ba, suskandea, susko anderea, hortik zerbait zin leiteke? Orduan, eh, nik uste hor, e, ez dut aipatu nuntitu edakidan, hori, e, eskualzan dian eginduru atlas linguistiko bat, eta harritzekoa da, batzutan animale batek izen bera badola eskoregeruzian, susker, musker, erbi, erbi, zarbu liepere, bon. Eta aliz beste zomeitzuet bautela berrero izen. O ba, musteak bat. Eta suran dila, suran han sure lindara, eta guk sumandil sure handil. Hora, ba, zer ertatzen da, latinez, latinetik, hain dira emai baitu esuaraz eta landi, han duiz, zen bai surea, bai dira. Eta ono leku batzutan, he, eh, hesitako hain dira deitzen dute surea, eta ureko surea handira, leku batzutan. Ez dute, eh, ez da errez, eh, diferentzia itia. Eta horrean, handiz, latinez zurea da, eta zure, zurea da. Eta horrean, zein dute, solunet, biak lotu, zure, handil, eta jo, mintzatu, subandil, sub... Mm. Tamiatu da, eh. uste dut orte egiten dela. Beti kompromisoan egiteko prest euskaldunak. Hori da, eta berdelaik emailiratu eta emaileratu hartutan botitzen dago ez. Dispertsoak milaka euskal egitajei eragin die. Nork ez du ezagutzen, senide, lagun, bizilagun, lankide, ikaskide, hauzo bat dispertsoa pairatu ez duenik. Gaur egun ere, dozenaka euskal egitajek urbiletik ezagutzen dute egoera hau dispertsuarekin bukatu behar dugu ia. Beraz zato, bagoaz kolektiboak antolatzen dituen jardunaldietara parte hartzera. Irailaren emeretzean, goizeko sortziak terditan, lan burtsan baiona. Denen behar abada, beraz zabaldu mezua, zure lagun taldean, etxean, lanean, ikastola. Informazio guzia eta izen emaitea bagoaz.eus webbunean, Laurentxe txegoen gue eh, utxemandoka juntako kolaboratzaile fidel eta pestia hiu kantoekin horra hitzaiku lehena. Ba, eta lehen lehenik eh, egin un Dominik entzule horre eta deu etxegoen duke. Bon, deu etxegoen hori, parka. Hala, hala. Bon, badoa ia? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Beti bezala eh, utxemandokan. Hoi duk, eh? erdi galduik beti lan huen hartin. Ah, bai, eh? Bai. Bon, bon, mena. Eh, lan hartin izan hori, no? Badakian hon izan. Eta bai, justoki. <laughs> Ordin? Bon, ordin, azteko, soik azteko, e, bon, ez duko haiko kantoia, e, kantoia ezaguna, saldibobo taldearen eskutik, basa e, jaun diskotik, hau diat malika kantoia. Eta justoki bakik astuntan ipatzen behitzen eskuin esker denetan, errefusiatiak, kasu, bai, beraz, uh, gaindituk izanen giela, eta aztek mm. zer, eta beste, eta bon, errefusiatuak, eh, errefusiatuak, eh, eta bere ala, jintzait, kantue hoi, uh, bui alat, biziki kantue derratza baiten behitut, hor amini bat, satoz, satoz malika erten da, bait, uh, batzari una egiten zaio kantue unen bidez malikari. Eh? Zeake egindik, nola deitzen da, alkat, alkatek, ez xana anaia, nola deitzen da? Anaya? Agustin haik egin zian Pierre Perren uh, Lilien uh, utzulpen hori usteat uh, torkin zerbait zin uh, aipatzen? Bai, bai, bai, justu, ez, ez teat kantu e, bena soizu Malika hoi uh, bordain itzak tutzaka, eta Michel ducot en doinu bat, Michel Duko dakik gugun bezala denak uh, zinez. Etorkina? Uh, ba, etorkina ez, uh, musikalari celebria eta zinez una. Doinu honetan hau dela ikusiko duk nola nasten dutian eh, oaiko doinuak eta beste eta uh, gio entzunentuk uh, beraz doinu hoietan, apiskat uh, gure leheneko dantzen doinuak ere, zinez trebeda hortan eta hor ageri zaizkio garrazialdeko sustrai horiek, uh, uste dut uh, eialajen bazila zerbait familia eta eta usu bere doinuetan nastentikola oizko dantzen eh, doinu horiek eh, eta hor galduntan fandago gizan emaiten dik zinez sale juiten dena Beraz, ala, lotik e, aktualitateari lotuik nahi bat kantoe bat, hoai, Malika, Itxaro Bordain Itzak, Michel Dukoen doinu bat, Zaldibobo taldearekin, Zaldibobo bere lendabiziko diskanor, Michel Duko, Beñat Amorena, Oare, E Robin bateria nahi e, tapia ere, direiten da talde hortan, eta Mikel Artieda basu jole famatua Berataga, oare zinezuna, eta hau dela basean teklatuetan, Gaiarde, deitzen den uh, eh, eh, Frederik Gaiarde, voilà, soik uh, eh, bostkote zinez uh, huna. Bost baizik ez zitia horako bazarten sakatzeko, eh? E, justoki, ebe, e, voilà, e, zinez eh, kalitate mailean hor doinuen aldetik diska ondia duzu, saldi boboena, bali uski ez dizu e, agian merexizian arrakasta yuken, tampi. Hala ere, utzi dutu kantu ezinez ederrak, eta hoietan beraz, malika guai entzunen duguna, zaldi bobo taliak emanik. Mhm. Entzumen olehen hen hor etorkinak aipatzen meitutug, hebene hautsak abenio harrotzen hasi diela, ba, entzuneak, atarratzeko aizapetzak sibioko botzin egin alkarizketa bat erran ez eh, batzari geizila egin, eh, ez etorkinei. Eta hor eh, arrunt elhia hedatzen hasi du, komen mila jindiatekila, atarratzea, kampamentu bat egin behar litzatekila, eta ataratzeko jente batek, ez dakia genur, bena bon, galtegin deiola ezotek zatekin ez posibla, haleike, heben eta eh, katoliko lurraldetan bizi ginela, ez zatekin ez eh, katoliko uak ahal, alde batetik, eta geho, haleike, langiletan haitatzia lekiak, edo lekian lekuko beharen araberako eta langiriak etzien zaitatzen ahal. Oiz, nik ez zerbaiten araiteko. Ba, ba, bena hori entzündugu, eta bo, eh, ez duzu estonagarri, eh, eh? deja Frantzia mailan gobernuan ipatzen behitzen, uh, l'emigrazion selektiv, bakarrik gure beharer iardesteko etorkinak onartuko uh, tugu, eta bestiak be, paso. Odean, uh, eh, ataratzeko serkatuk da siriako bedezi bat, ahala zazpi aurrekin, eh? eta... Uh, Eskolen zabalik itxekazteko. Eh, oie, oie ikusi behar behita. Eh? Odean, bedezia, zazpi aurrekin otoi, eta eta isila dena, eta polit, sustut politika egiten ezten bat. Eh? Edo behar dena. Edo behar den politika, hotz, nahi dut. Eh. Baina, bai, bai, bai. bon, alaz ez politika e- egiten. Eh? Hala, eh? baina, anaktean egon gitin, ba, malikaekin. Abian, burilaren emezortzi eta emezian, amekak bere denboraldi abiatzea ospatzen du, basusarin. Ostiralean, ahatzeko behatzietan, Le Petit Théat de Pen Kompainiaren 9 ikusgahia bost eurotan. Larun batean, ikusgahiak ugirik. Aratsaleko bietatik goitik magia, Dr. Troll eta Lekatzanku kompainiarekin. Dantza, tango sumo eta dantzaz kompainiekin. Zirkoa, gandini juggling eta la fola Eta antzerkia, mmmm, kompainiarekin. Eta musika, kumbian berorekin. Irailaren emezortze eta emeretzean, abian basu sarin. Informazio gehiago, ameka.fr webgunean. Uitsi, mando! Itxemandoka? Itxemandoka? Jose Anton Azpiazu, gaur ere geldituko gira lioarekin, esan diguzu pasaden hastian, eta Lituanian erosizi nuela atorra bat, han eginik, eta baita ere, ba, e, Portugalen, bazela hor, e, azibat, lioa azia, e, ba, hemen goludari, suposatzen dut, eh, komeni zena eta heben ongi lotzen eta hasten zena eta egiten zela, hori trukatzen zela, altzairu enpresetatik eta ateretako arma edo tresneiekin eta batean. Hori, Portugale erosia eta onako bidea, nolakoa egiten zuen, eh, lio horrek? Beno, e, burnia eraman, gehien bat, burnia saldu, eta erabat haren truke lio o linaza hori erosi, eta gero ona ekartze zuten, ba, merkataria hundiak, eh? etzan edo zein sartzen horre. Eh? Osea, Gipuzkoako, Azpeitiako eta merkataria hundienak, askok, goiaztarrak adibidez, hortara dedikatzen ziren. Beren bizimodua, eta ez edozin lakon bizimodua, aberatsa baizik, ba zen burnia saldu eta gero bueltan lio hasia ekartzera. Goiaztarak barkatu, eta familia bat edo? Bai, goiaztarra zire azpeiti, azpeiti ingurukoan, azpeiti da nolabait eh, Gipuzkoako erdigunea eta toki importantenetakoa. Korregidorea edo ere horre zan, gari batean, eh? Morda hori. Korregidorea zen eh, erregearen nolabait eh, representantea. Ah, bai, bai. bai, bai. Horre zen. Orduan, horra ekartzen zuten itxaso aldera. Itxasontzia hundia ekartzen dute bai iparraldera, bai bidaso ingurura, bai donostiara, eta gero baita ere zumai ondoko bedua e, ibai portu txiki batera. Eh, puerto fluvial esaten dana, porto txiki batera. Hori, portugaletik, kantaurian gaindi? Hori da, hori da, zabaltzen zuten, ba, portuz portu, okaizka, zabaltzen zuten, lio, e, zerari, zera, lion azia, lio azia. Orduan, hor, eramate zuten, eta e, adibide bat jarriko dut oso garbia e, Gipuzkoako Bizkaia aldera dijoan e, eh, ibai ondora, da Deba ibaia. Deba ibaia da Mutrikuta Deban tartean dagoena Gipuzkoako Bizkaia alderuntz azkena. Ta hortik eh, Debatik ibaiaz gora junda, amabi bat kilometroa erabilgarria dira, txalupak erabiltzen. Eta bai txalupak altzola, e, puerto fluvial hori, o, e, nolabait, ibai ibai kaia bezala ebiltzen zen, txalupa txikiekin, bai gauzak eramateko, bai burni eramateko, bai garia eramateko, eta gero bueltatzeko baita ere beste entartean lioa ziak hartzen zen. E, altzola zerrati da importantea, merkatalgune oso importantea zelako. Eta merkatalgune hortan, ba, zeuden nolabait biltokiak edo almazen haundiak, han nora, e, han e, gordetzen zituzten, saku hoiek, haundi hoiek ba, eunka eta eunka saku erabiltzen zituzten horrela, Aziak, ordeta. Zertarako? Claro, hortik kanpora ja ez zegoen biderik e, zera eh, nolabait txalupan da juteko eh, almenik. Nola eraman barru kaldera, beste toki batzutara? Mandoz, mando gainetan mando gainean e, pare bat saku sartze zituzten, ba, mandoak dira eunda berrogeita markilo eramateko gai, mando handiak eta fuertea ziren, bi sakuka da jarri, eta gero zabaltze zituzten baserriz baserri, baserri tarrak, edo erri zerri, eta herriak bilakatzen ziren lehen bigarren merkatal gune bezala, eta handik zabaltzen ziren beste toki batzutara ere. Eta gero ordin hoizen, e, ba, baserria zuenak, egosten zuen eta ereiten zuen bere, bere funtsetan, bere luretan. Bai, hor gertatzen da gauz kuriosoa. Hor arte, e, eh, nola baita eh, altzolara edo beduara edo eh, portuetara, okaietara eraman arte gizona zen protagonista. Gizonak hartzen zuen erantzunkizuna lio hazi hori ekartzeko. Baina, mandoakin herrietara edo auzo txikietara eramaten zutenean orduan agertzen ziren emakumeak sakuetan emandako e, eh, aziak saltzen zituzten herri txikietan eta nola saldu, hau da, propaganda nola egiten zen, lehen ez zegoen telebistarik ez irratirik eta hori duen. Eh, salmentan eiteko zetorren gizonak abisetzen zion parroko jaunari, e, abade jaunari, eta arek domekan igandean esaten zuen, bueno, bihar etorriko da, lioa salduko duen gizona. Lio azia? Mesa, mesa periodiku entartean. Hori da, hori da, oferta hori denetalakoa, nola baite eh, aldarrikapenak egizuten, eta bi erretorriko da, eta salmentan, orduan emakume guztiagan agertzen dira, emakumeak, hor bai, protagonismoa puntu hortatik emakumena da. E, erosten ziren, ba, zeleminak, ez dakit izena zela daukan, baina, horlako e, zurezko e, nolabait e, kutsak, kutsatxoa bezala, neurria ematen dutenak, ba, amileunak, amileunak eta lakoak, eta e, eroste zituzten ba, batzuk saku bat, gero berriz ere beste txikie batzui saltzeko, eta beste batzuk ba, berak behar zuten, etxean behar zutenak. Orduan, e, mando bidez, eramate zituzten herri txikietan ere bai, eh? bai, ipuzkoa barnekaldien araba ingurura ere, eramate zituzten linio horik. Orduan, hartzean da, emakumea, eta ja, lino hazi hori zabalduta dagoenez e, esparru guzietan, orduan hasten da, ja, e, lino haziaren bilakaera, zer gertatzen da lino horrekin. Hori da, beste etapa bat. E, beste etat, parotarat, e, pasatu aurretikan, e, hor, e, emakumea protagonista sartzen dela lioaren bidez, e, bueno, ez dakit, datu ibadean edo gola, lehenbiziko aldia da, hola dirudien ez, emaztek ekonomia mundu hortan edo holako presentzian izatea bat batekoa izan da edo ala ez dakiko deus. Bueno, emakumeak beste arlo batzutan ere badute presentzia. Badute presentzia adibidez arraina gertatzen, arraina eskabetxea egiten, e, baleak arrapatutakoa gero e, gantza edo olioa bilakatzen o bihurtzen, baita ere emakumea sartzen ziren. Eta Bueno, emakumeak presentzia asko izan dute hemengo ekonomian, baino ni uste dut berexitasuna lino kontuan agertzen dela. Hor da protagonismo osoa bere eskuetan hartzen da. Bere hasia bere eskuetan erori erorita bezain pronto, bera hasten da nolabai bilakaera linuak nola ekoizten dan, nola produzitzen dan, eta zer egiten dan, eta gero merkataritzarako ere emakume mundu hori nola azaltzen dan. Mm-hmm. Eta hori geroko gure hitzorduetan aipatuko dugu, baina horrek eman dio Euskal jendartean eh, ez dakit eh, ezaugarri edo indar berezi bat emakumeari lioaren bidez bilakatu da maila zigo da, edo ez dakit zer hitz erabili behar den. Bai, kontuen hartu behar da, e, ez dala gaztelako, gaztela, gaztilean gertatzen da bezala, hemen, hemen gizonak kanpoan lan nahiken dute, behar bada ikatza egiten, behar bat beste batzuk arrantzan, beste batzuk ternuera jongo dire, e, beste batzuk, ba, ez dakit, e, oletan edo mendian, orduan, etxe inguruko lanak asko emakumeak egitea zituzten. Etxe inguruko bai, eta emakumeak bazeukan hor protagonismoa, beste arlo batzutan ere, baino linoarena erabat beren, bera daukate nolabait, e, protagonismo utza. Berak egiten dira, bai ekoizle eta bai merkatari ere bai, gero. Hori ikusiko dugu, datorren asteetan. Zan ez plus posible de faire de la croissance pour des raisons biophysiques, la planète n'en peut plus. Zagri croissance filmalen ikusteko ilupalada iparaldean. Marimonik jovenen filmak krisieri aterabide alternatiboak erakusten ditu. Mundu antzea, laborantza, energia eta tokiko moneten arloa. On peut vivre mieux avec moi. Irailaren emezortzian, ostiralarekin, Bayonako Atalan Zineman, Ajatzeko Zazpiak Eterditi Goiti, eta Mauleko, Maule Baita Zineman, Ajatzeko Bederatzietan, Ilailaren Emeratzean, Lalumbatarekin, Dolibane garaziko voban zineman. Arratxeko, zazpietati goiti. Il existe pa l'avenir, il faut le créer, faut l'inventer. Tokiko jateko eta edatekoak. Eta erakus maaiak. Biziren tokiko taldeak antolaturik. Seta sunduziak. Bizimugi.eu webgunean. Bigeren pausu bat, Laurentz, Torkin, eh, Taz, Ohartioak eginik zei harkaz saldi, saldi boboi esker, oikun? Waikun uh, eh, talde gazte bat, kostaldekoa obeki gaiteko, begiz-begi ekartzen diat, joan ies egin baino lehen beren uh, bigarren diska berriki plazagatu die, hortan beraz kantue handana bat, uh, eh, amarkan doinu badia beraz, erran behar da bon kostaldekoak diela erraiten dit, mena uste dut badela ere xibutar bat, baterian, uh, Nikola Armendaritz. Voilà, Nikola Armendaritz. Eh? Nafartara jitez. Bai, bena ez hitzeko, eh? Ez, bildoztaradek, eh, herruak nafarroan. Hala, beraz hua ere zinezta balari una, eta talde horretan nahi da. Uh, eh, ikusin sortzigarren herrialdearen zuzenian, eman kizunian jo susenin. Eta bon, talde gustagarria da, ez duk hola, bon, biztan dena, komerzial haidiak egiten dutian talde horietaik, mena haidia minibat experimento egiten, eh, eh, egiten dio lako rock progresiboa, eh, kantatuik, ale, melodia zonbaitekin, eta arabita ere sartzen da barnean. Odean, eh, zinez, eh, duzu, deja, bon, eh, mailo uneko musikalariak diela, mena ala ere ere uh, mailean ere haidia ikertzen. Eh? Mm-hmm. Horregatik egiten diolako olako rock uh, progresiboa eta haidia voilà, txerkatzen, benbidia txerkatzen, agian atzamaiten haidia. Eh? Dena den, uh, eh, ordu bigarren diska hoi, frango landua eta enteresgarria erentzuteko. Eta hor, uh, soik baduk kantue bat sibeu zaidena, Eh, botzaren kantoia deitzen da, uh, doinua, eta ez baniz trompatzen, hainiz ez denez berrize, berrize, berrize itxaro bordaen eh, bat, eta uste diat uh, susen izala, zaude, be, oida, oida, itxaro bordaen uh, eh, itzak dia, ordean, eh, segur uh, eh, sibuntzelaik, datzi diala, segur aski kantu hori. Eta, hoai, komprenitzen dugu, zertan egiten zutien gai guzi horik, uh, zinez prolifik izan baita, segur aski uh, sibuan zelaik. Uh -huh. eh? Titulia edera deke egin beno lehen edo hola? Voilà. Bon, uh, abilua komprenitzeat. <laughs> Joan ies egin maino lehen, oh, ez dakit, ez dut komprenitzen, eh? Bena, bon, Ba, ba, juiten hiz, uh, gogu adialako juiteko, ihes egiten duk behartuik behiz. Ha, dos, mena, itu bat izaiten alda ere ihes egitea. Bai. Eh? Me eta zilegi balitza. Eh? Eta zilegi balitza, ah, eh? eh? eh, eh <laughs> oh, bon, dena den, hor dugu, begiz begi taldearen bigarren diska, joan ies egin baino lehen, erran behar da sibeun diateke nesken egin untan. Tenik ikusti diat, uh, afixantziela ebait San Franciscon. San Franciscoan? Bon, ikan idan. Bena hendik junen, eh? eh? Ilanago baita urdin jarbe, erriko bestak dia, eta nesken egin untan ahi uste dut gaiko ameko honetan edo gai erditan, ahiko dia eta ondotik sonia badateke berri gu bena talde horren ezagutza nahi baduzi egin, begiz begi taldea, urdin jarben dateke nesken egin gaian, bena anartian egon giten, hain zingustak botzaren kantoia entzunez. Esker mila. Siberuan sartzian Sendi dut ikara Tripako mina eta Atxaren dardara Pizten daga erdian Utsuen indagan Argita zuna hul bat Eta xupinda Hortu gainian edo Karika hotzian Ibilten izbakarri Ahotz bihotzian irailaren emeretzian, larun batarekin, zokoako pilota plazan, udazkenari ongi etorri baltsanen eskutik. Goizeko amekitatik aintzina pilota partida, zintzun pustitzea altsa zokoan taldeak alaiturik, eta ondotik mutxikoak atxaldeko bietan bazkaria tokiko ekoizpenekin, tokiko sukaldariek prestaturik hogei eurotan. Izenak eman, irairaren alabirako, 06-6 sortzi, behatzi iru, lau 0, zazpi iru, zenbakira. Lauetan, legatzaren pixatzea, munduko itxasaron txapeketara perura doazen bi laportaren sostenguz. Atxaldeko bostetatik amagak arte, konzertuak. Beniat Igerabide, Sister Simon, DJ Vanda Sartzea Urilik. Irailaren emeletzian, baltsarekin ongi pasazokoan eta zigurun egon osoan. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka. Tunelak Miseak, mozorroak eta bafleak. Bafletik ihes aipaldian, astian Josu Martinezek eraiten zeikun Joseba onain jaekin bu egiteko xerez bazabilala. Azkenian, etzian haikin buegin, baizik eta Joseba pikabea, pitiekin. Ama oi zuen, eta aita arantzakoa, ikeltzeroa, gerra garaian, itxarkurdia bataioi abertzalean ibilia. Gara hartan errenterian klase sozialak oso definituta zeuden. Gu maoizko galtzekin ibiltzen ginen eta zapatak behin erosten genituen bizi guztirako. Horroitzen naiz, Espainiako etorki batzuk bagenituela bizila gisa. Gurean bezalako pisu txiki batean, hiru familia oso bizi zirenan. Langileen seme alabek mugatuta baitzituzten ikasketak, amairu urterekin, mekaniko sartu zen piti. Soldadutzara joan orduko ala ere, euskarazko eskolak ematen zituen gau eskoletan. Eta hala, gutxika gutxika, jauzia egin zuen, hizkuntzatik erreibindikazio politikora. Mila bederatzireun da irurogete meretzian atxilotu zuten, eta urtebete beranduago, lehenengo hauteskunde autonomikoetan, lege biltzarkide aukeratu zuten. Herri batasunak etako presoak hauteskundetan aurkezten zituen gara zen, badakizu, kontatu zidan, dado jolas bat emaitza eh, ustekabekoa mailitzen. Jokaldia zen, oraindik epaitu gabe nengoenez, parlamentariek duten immunitatea medio libre utzi beharko nindutela. Gaurko egunetik harritzekoa bada ere, legebiltzarreko presidente Juan Jose Pujana jeltzaleak behin eta berriz eskatu omen zien epaileei piti askatzeko, baina Espainiako justizia tartalo bezalakoa da batzuek esan arren alako egunetan edo alako lekutan ikusi dutela egiazki ez da existitzen. Eta hala, Iñaki Pikabea irkideak, hogeta mar urteko kartzela zigorra bildu zuen. Sakabanaketaren kontrakoa egiten eh, zuten orduan. Euskal presoak sorian batu gintuzten, egun hogei inguru izango ginen, gogorra zen. Grisak kartzelara sartzen ziren gu gostiatzera, Euskal Herrian zerbait gertatzen zen bakoitzean semaforo batean gelditu ginen. Antxe zain zegoen amatxi bat agurtzera erekin batera, sasoi hartan soriako espetxean hainbati esaldi saiakera gertatu zirela kontatu zidan. Baina behin zuloaz deskubritu zutelako, beste batean erreminta deskubritu zutelako, bat ere etzen aurrera atera. Handik, errera dela mantxara bidali zuten piti. Ura oraindik okarragoa zen. Sarri handia karabantxelen ezagutu zuen. Baina ez hobera, eh? Joseba pixka bat bere gauzetan ibiltzen baitzen, idazten eta taberna batean sartu ginen. Tabernaria bi edo hiru persona eta erloju faltsuak saltzen ari zen Senegaldarra agurtu zituen pitik. Eta gero, bi kafe eskatu eta mai batean jarri ginen. Ze esan nahi dauka preso batentzat ies egiteak. Gaiak ahotsa aldatu balio bezala, susurlaka mintzo zen piti bapatean ba, ieseitea, ieseitea itzultzea bezala da. Zeure lekura itzultzea, izan ere, inorrez da kartzelako hiritar. Mila bederatzireun da laro eta bosteko ekainean ekarri zuten, biti martutenera. Aita zahartuta zeukala eta. Iritxi eta berehala, Juan Carlos Mesa kartzelako zuzendariak bulegora deitu zuen. Modu ireki eta tolerantean gobernatzen zuen espetxea, urtebete inguru zeraman postuan eta kaleko jendeak presoentzako zenbait aktibitate antolatzea onartzen zuen. Hilebete haietan, Fernando Pesoaren antzerki bat eta eltzegor barrikada eta kortaturen kontzartuak egin ziren kartzelan esaterako. Bienvenido, Picabea. Sabe uste que no ha venido para quedarse, verdad? Galdetu zion zuzendariak. Eta pitik, baietz, bazekiela, etzela gelditzeko etorria alta, bietako inorgetzekien oraindik hain egonaldi laburraren arrazoia. Amabost edo hogei izanen ginen Euskal Presoakan, ez gehiago. Sarrion handia apiriletik zenan, neskalaguna erietxean zeugalako. Piti arribatzearekin batera, bestalde, bi edo irulagun beste espetxe batzuetara ereman zituzten, trasladoan. Kafekikara eskuekin bildu zuen. Iritsi eta denbora gutxira enteratu nintzen, han gertatzen zenaz. Sarri handiak, kide guziak bildu eta espero gabeko zerbait kontatu zien. Alde egiteko plana zutela bi lagunek, baina bestea trasladoan eraman zutela errera dela mantxera. Hala, aitzina jotzekotan, berarekin ies egiteko voluntario bat behar zuela. Bilkuran zeuden amabost bat kide datik, sei edo zazpik altxatu zuten besoa. Orduan, zotzetara jokatu zuten, zeinek zotzik luzeena eta pitik irabazi zuen. Kikara eskuartean artean lastantzen hasi zen. Zenbait egun pasa ziren plana kontatu zidaten edik, burutu zen arte. Irri urduri bat irristatzen zitzaion gogoratu ala. Itxaronaldia arrabizitzen balego bezala. Dena hain ustegabekoa izan zen, gauetik goizera alako aukera bat sortzen zaizunean, ez duzu pentsatzen egin egiten duzu eta punto. Baina bestalde, keskak ere sortzen zaizkizu. Irtetea lortuz gero, eskutatuta bizi beharko duzu, gurrasoak agian ez dituzu sekula berriz ikusiko. Gainera, kanpotik gauzatu behar den iesaldi batean, plana zeuk ideiatu ez duzunean, subjektu pasiboa zarenean, xehetasunak ezagutu ez dituzunean, egonezina biderkatu egiten da. Sarrion handiak agian, gauzak bestela bizi izan zituen, berak antolatu zuen iesaldi guzia Mikel Antzarekin batera. Baina neretzat, imagina ezina zen gertatuko zena. Bafle batean sartu, bafle batean, baina nola. Zulotik nola ies egin, imagina dezakezu, baina bafle baten barnean, ez nolako trasteak izanen ziren, ez ginekien Eta azkenean iritsi zen eguna. ipaldi hunen segida da gynastian beian baduk egula nula zez. Una zerten urentzen dan utxumandoka saio hau eskerak Charles Bidegain, Laurentz Etxegoei, baita e Jose Antoni Azpiazu eta Josu Martinezi, nik da gynastiala diozietan artean izan ahal bezain zoriontsu. Utsumandoka aste harte zaristiko lau honetan, arraheda astizkenaekin zazpitan, uskal irratietan,